عباد الله اتقوا الله عز وجل واعملوا خيرا إن wa Allah متيني Allah na fanyeni matendo mema, fanyeni kheri, khaira amala, matendo ambayo yule mwenye kuyafanya itakuwa musabiqun ilayhi, ni mwenye kuharakia katika matendo hayo. Munafisun alayhi, ni mwenye kushindana na mwenzake katika kheri hizo ambazo anazifanya. Afanye mja katika masiku haya ambayo tuko nayo matendo ya kuharakia na kushindana juu yake, kama Allah alivyotuamrisha katika aya hii. ila almusaraa walmubadara, katika kuharakia na kuyaendea kwa haraka yale matendo mema. Waktadau birrusuli walambiyai lkiram, na jigezeni wafateni wale manabii na mitume ambao alidham walikuwa bora, alladhina wasafahum llahu azza wa jalla fi kitabihi alaziz, ambao Allah amewasifia kwenye kitabu chake kitukufu, innahum kanu yusariuna fi الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا lana خاشعين hakika wao walikuwa wakishindana katika matendo ya kheri na wakituomba sisi katika hali ya hofu na mapenzi, na walikuwa kwetu ni wenye kutuogopa, wenye kushui Allah amewataja hawa waja wema al-anbiyau, ambao ndo wanaingia wa mwanzo katika aya hii, walikuwa na sifa ya almusaraa wa kushindana na kuharaki kuwafikia ila fiili lkhairati, katika kuyafanya matendo yaliyokuwa mema. Pamoja na hayo, wakimwomba Allah azza wa jalla katika hali zote mbili za hofu kadhalika na matumaini, na walikuwa ni wenye khushui kwa amal ambazo wanazifanya. Ibadallah, inna lumra qasir, enye waja wa Allah, umri wetu sisi ni mfupi sana. Walhayata mahduda, na uhai ambao tuko nao una ukomo kila mmoja amepangiwa muda wake wa kuishi katika huu ulimwengu umri wetu sisi ni mfupi baina sitini wa sabini baina ya miaka sitini na sabini na wachache wenye kupitisha umri huo kadhalika alhayata mahduda maisha ambayo tunaishi nayo yana ukomo yana ukomo ni maisha ya muda mfupi walayama tamuru musria na masiku ambayo tuko nayo yanakwenda kwa haraka mno, leo tushaingia katika kumi la pili, na juzi tu tulianza Ramadhani tukaona bado haijaingia. Leo tayari masiku kadhaa tushayamaliza ndani ya mwezi huu wa Ramadhan. Alayamu tamuru musria fabadiru bilamali harakieni katika kuyafanya matendo yaliyokuwa mema, wasari'u ila fi'li lkhairati, na harakieni katika kuyafanya matendo mazuri. Hayo ndio ambayo yatakayompa faraja mwanadamu huko anakoelekea katika maisha ya akhera, kwa kuwa umri wake ni mdogo sana, uhai wake ni mfupi mno, na masiku haya hayagandi, masiku haya ni machache mno. Faktanimu hadhihi alayam, basi yatumieni masiku mambo haya ambayo tuko nayo bilikthari min tilawati alquran kwa kukithirisha mja katika jambo la kuisoma Qur'an kadhalika biqiyami llaili pia mtu kuhakikisha anasimama katika masiku haya katika nyakati za usiku anamuomba Allah azza wa jalla mtume sallallahu alayhi wasallam amesema man qama ramadhana imanan wahtisaban yoyote atakayesimama katika mwezi wa ramadhan akiwa na imani ya kweli na kutaraji ujira kila mbele ya Allah azza wa jalla ghufira lahu ma taqaddama min dhambi basi atafutwa yale ambayo yaliyotangulia katika madhambi yake ametaja al-Imam Ahmad rahimahullah katika musnad yake hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il radiyallahu anhu wa an abihi anasema mtume sallallahu alayhi wasallam as-siyam wal-Qur'an yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah funga na Qur'ani vitamuombea mja siku ya kiyama fayaqulu siyan ya rabbi ay rabbi mana'tuhu mana'tuhu at'am huyu mja wako nilimzuia kula chakula chake na matamanio binnahar wakati wa mchana fashafini fihi naomba unikubalie uombezi wangu kwake yeye wayaqulu alquran na itasema quran ya rabbi mana'tuhu an-nawma bil-layl nilizuia huyo asilale wakati wa usiku akawa ananisoma mimi fashafiini fihi naomba unikubalie uombezi wangu kwake yeye qala fayushafaani patakubaliwa uombezi wao quran anayoisoma mtu ana allaili wa atrafa nahar kadhalika funga yake anayohifadhi na machafu na maovu ndiyo ambayo itakuja kumwombea mbele ya allah azza wa siku ya hisabu alhamdulillah rabbil الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله إن العمر قصير إن وجه الله umri wetu sisi ni mfupi sana na uhai wetu umewekewa ukomo wala fursata lilamal hakuna fursa ya إلا katika huu uhai wa kidunia wala fursa lilamal illa fi hadhihi alhayati dunia falbadar walbadar basi harakia mja harakia walhimma walhimma na kuwa na juhudi ya hali ya juu fi iktinami alawqat fi al'amali salihah kuutumia wakati wako katika kuyafanya matendo mema hii ndio fursa adhim ndugu yangu muislamu hujui ramadhani ya mwakani itakukuta ukiwa mzima au uko kaburini ukiwa uko haya umefariki itumie fursa hii masiku haya machache walillahi utaqa na allahu huacha huru watu na moto katika masiku haya wadhalika fi kulli lailatin na hilo katika kila usiku hii ni fursa adhimu iktanimu هذه الايام المباركه yatumieni masiku haya yaliyobarikiwa wa hadha ash-shahru al na mwezi huu uliokuwa mbora kadhalika hafidhu ala siyamikum zihifadhini funga zenu katika masiku haya mima yufatiruhu katika yale ambayo yatakayoharibu funga mima yatarihi min almufattirat katika yale ambayo yatakayoingia ndani ya funga katika yale yenye kufunguza funga ambayo mtu kaifunga au yankusu ajrahu min min almaasi wasayiati, au yale ambayo yatakayoharibu ujira wake katika maasi na maovu. Baadhi ya watu masiku yao haya ya Ramadhan, huoni tofauti baina yao na siku za kula mchana. Yupo katika maasi yake yale yale, yupo katika maovu yake yale yale, yupo katika kupoteza idhaatul awqat, kupoteza nyakati zake katika masiku haya, katika namna ambayo ni kula hasara mwanadamu katika uhai wake. Sisi tumepewa fursa ya masiku haya 29 au 30. Wenzetu walikuwa wanaishi muda mrefu katika miaka iliyotangulia, umam zilizopita. Allah kutupe kuendelea kheri na kuufadhilisha umma huu, akaweka mawazin za khairati kama hizi, ili muislam achume ndani ya matendo atakayoyafanya katika kipindi hichi, yatakuwa na ujira ya kuzidi miaka walioishi wale, kama vile tunavyofahamu fadhila za Lailatul Qadr ambayo inapatikana ndani ya masiku haya ambayo tuko nayo, masiku ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo tazama, muislamu uhai wako masiku yako na yatumiaje leo tupo katika kumi hili la pili ndani ya mwezi huu wa ramadhan qurani yako umeisomaje ushahitimisha qurani mara ngapi tokea ramadhani ianze ushatoa sadaka katika namna gani tokea ramadhani ianze kana nabii sallallahu alaihi wasallam ajwad nnas wa kana ajwad ma yakunu fi ramadhan mtume alikuwa ni mkarimu wa watu na ukarimu wake zaidi ulikuwa ndani ya mwezi huu wa ramadhan fa ahsinu ila alfuqara wal masakin masakin, basi wafanyieni wema wale maskini na mafukara ndani ya masiku haya, jamaa zako, ndugu zako ambao hali zao ni duni, hawana cha kutumia katika futari. Huu ndo muda mzuri wa kukithirisha amal kama hizi ndani ya masiku haya. Itakuwa ni hasara kwa Muislamu, yamemkumba masiku haya katika uhai wake, asifutiwe dhambi zake, kama Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyosema, imekula hasara kuwa ya mtu maanake amekula hasara mtu ambaye adraka Ramadhan, aliyoidiriki Ramadhan, fansalakha, ikatoweka Ramadhan kabla an yughfara lahu, kabla ya kufutiwa madhambi yake. Kwa hiyo jambo kubwa, kwanza kuharakia katika kuyafanya, katika kufanya msamaha, kurudi kwa Allah, kwa sababu Ramadhan ni mwezi wa ghufran, mwezi wa kusamehewa madhambi, na tumeona katika hadithi, atakayefunga atakayesimama anafutiwa dhambi zake. Kwa hiyo jambo kubwa la muhimu ndani ya mwezi huu kwa kuhakikisha kwamba mja unarejea kwa Mola wako, unakaa faragha, unalia kwa yale uliyoyatenda katika siri na katika dhahir, katika dhulma, katika maasi yanayokuhusu mwenyewe au uliyofanya mbele za watu, katika haki za watu ambazo umezichukua kuzirejesha. Huu muda wa kurejea kwa Allah na raddul madhalim ila ahli, na kurejesha dhulma uliozifanya kwa watu wake. Kadhalika, salaf walikuwa wakihitimisha mno Qur'ani katika masiki masiku haya tazama mapenzi yako juu ya kitabu cha Allah azza wa jalla ambacho kitakuwa ni shafi'un laka muombezi wako mbele ya Allah azza wa jalla siku ya kiyama siku ya hisab anasema Abu Dharri radhiyallahu anhu arda ila kana ya'idhu an-nas pale ambapo alipokuwa akiwaidhi watu akawaambia ya ayuhan nas inni lakum nasihun wa inni alaykum shafiqun enyi watu mimi mwenye kuwa nasihi mno nyinyi na ni mwenye kuwaonea huruma akawaambia dhallu fi dhulmati llail liwahshati lqubur salini katika giza la usiku kwa ile hali yenye kutisha katika makaburi kaburi linatisha kule mtu kusimama kwake usiku akamwomba Allah akajielekeza kwa Allah itamsaidia hali hii katika wahshati alqubur ule uoga ile hali ya kutisha katika makaburini akasema watasaddaqu natoweni sadaka mahafata yaumin asir kwa kuogopa siku ambayo ni nzito siku ya hisab ahsinu ila alfuqara maana yake fanyeni wema kwa masikini na wale ambao wenye hali ngumu akawaambia watasaddaqu natoweni ambayo ni sadaka makhafata yaumil asir kwa kuchelea siku ambayo ni nzito wasumu fi dunya lihari yaumin nashri nafungeni katika dunia kwa ule ukali wa joto wa siku ya hisabu ndugu zangu waislamu hii ni fursa adhimu fursa hii la takarrar haijirejei hatujui hai wetu allah ameuandikaje kwa hiyo fursa ya kufanya matendo mema kabla almauti kabla uhai huu kufikiwa na kifo. Hadhihi hiya hayatu dunia katika huu uhai wa kidunia. Fursa hii ni ya kuyafanya kuifanya amali njema ambayo Allah azza wa jalla ameharakiza. Utumie ujana wako vizuri katika kufanya amali zilizokuwa njema ndani ya masiku haya. Tumia uhai wako kabla ya kifo chako, tumia uzima wako kabla ya kuja maradhi yako. Akili aliyokupa Mola wako, taka ufikirie namna gani utaitengeza kupoteza akhira yako, sio wakati wa kukaa kufuatilia mipira, sio wakati wa kukaa kupoteza muda katika maskani. Unamkuta Muislamu ndani ya masiku haya anafuatilia tu mambo ya social media, anaperuzi huku na kule, umri wake, wakati wake anaomaliza katika mambo hayo. Wengine watu wazima hawana mambo ya simu, wanakaa maskani Bingwa na Tobwe wanaopoteza muda wao katika mambo yasiyo faida. Wengine wanawake wanaopoteza muda wao katika kutizama musalsali salati ambayo haina kheri wala haitengezi jamii bali na haribu bali watu wameacha fadhila ya mwezi huu wa Ramadhan kwa kuharakia katika kuyatenda matendo ya kheri katika kujipinda juu ya kuyafanya mambo mema wakaharakia wakaendea mambo ambayo hayana faida ndani yake hayana faida yoyote bali yana hasara mtume sallallahu alaihi wasallam aliitikia dua iliyoumbwa na Jibril ambayo aliitikia mara tatu ikiwemo katika wale ambao ambao waliombewa na kuwekwa mbali na Allah, man adraka Ramadhan falam yughfar lahu, yeye ambaye Ramadhani imeingia asisamehewe madhambi yake, fahadha mahrumun, huyo amenyimwa khairi mbele ya Allah azza wa jalla. Fabadiru ila al-a'mal wasari'u ila fi'l al-khairati, hivyo harakieni katika matendo mema, kadhalika kuyafanya matendo mazuri. wa hafidhu ala siyamikum, nazifadhini funga zenu bil muhafadhati ala salawat aljamaa, kwa kuhifadhi watu kusali sala za jamaa, walikthar min alnawafil, na kukithirisha sala za sunna, wa min tilawati alquran, na kuisoma Quran, kadhalika qiyami billail, na kusimama usiku, walihsan ila alfuqarai walmasakin, pia zihifadhini funga zenu kwa kuwafanyia wema masikini na wale ambao wenye hali ngumu, kadhalika yale ambayo yatakayoharibu funga yako, maanake ifanye siku yako ya funga tofauti na siku ambayo umekula mchana unakula mchana ihifadhi funga yako na yale ambayo mayankus ajrahu yenye kupunguza ujira wake min almaasi wasayiati katika mambo ya maasi na mambo ambayo ni maovu